գրեթե ամեն օր ես հանդիպում էի ձեր գրառումներին, այն շրջանառությունից հանվեց։ Նման փոփոխության մասնավորապես 162 լոբացի փոփոխությունը կհանգեցներ ժողովրդի խոսքի լիակատար բացառմանը։ Այսինքն Արցախի հանրապետությունը լինելով ժողովրդավարական պետություն, որը որ նույնպես ամրագրված է համալության, կդադարել գոյություն ունենալուց։ Այդքանով հանդերձ ոչ մի իրավագիտակից քաղաքացի Արցախի չէր կարող անտարբեր մնալ։ Նույնպես նաև ես ուստի ակտիվ անդրադարձակ այդ թեմային։ Միանշանակ ակտիվ անդրադարձա այդ թեմային եւ հնարավորի եւ անհնար ցանկացած միջոցներով փորձեցի տեղեկացնել մեր իրավապաշտպան, իրավապահպան գազམ་ակերպությունների դատախազությանը փորձեցի այսպես ասած սթափեցնել զգոնություն ի հայտ բերել մեր մտաղող քաղաքացիներին մի խոսքով, որ փորձում է տեղի ունենալ ոպիտ ասած համանդրական կարգի տապալում, համանդրական կարգի տապալում ինքը այն հոդվածն է, որը ես չեմ ուզում մեկնաբանել, բավականին դժվար է մեկնաբանել եւ պրեամբուլ ամբացատրել, բայց նման է։ Եթե չլինեիք իրավաբան, կասեի, որ ցանկացած մարդ կարող է մտածել։ Նմանեցին նման հոդվածի բնույթին նույնիսկ այսպիսի տեսակետ հնչեց սահմանադրական փոփոխությունների իրավունքը մարդկանց ձեռքից այսպես ասած խլում են եւ վերապահում են ազգային ժողովին։ Այո, իհարկե, եւ դա հենց իմ քիչ առաջ կրկնածս է, որ որ խոսում եմ մասին, որ խախտվում է ժողովրդավարության մասին ցանկացած սկզբունք եւ մակով ամրագրված։ Նաեւ դա արդեն նշանակում է, որ հազարավոր ժողովրդի փոխարեն պետքա որոշում կայացնի ընդամենը 35 հոգի, 35 անձ, որը որ արդեն իսկ օգտագույն խախտում է։ Թե դե մարդու իրավունքների, թե դե ընդհանրապես համանadutության, մեր գործող համանadutության մնացած այլ դրույթների։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը օրեր առաջ հրապարակեց նախագծի վերաբերյալ կարծիք, նշելով, որ նախաձեռնության իրացումը կարող է որոշակի վտանգներ ծնել ու բացասական ազդեցություն ունենալ մարդու հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների համանդրության երաշխավորման իրավական, ժողովրդավարական եւ ժողովրդաիշխանական հրճակած Արցախի պետության համար մարդու իրավունքների պաշտպանը իմ կարծիքով բավականին հիմնովին, բավականին բռնելի, հասկանալի ներկայացրել իրավիճակը, իր մտահոգությունները եւ ես լիովին համաձայն եմ։ Ես հիմա չեմ ուզում մեկնաբանել տարարտար մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքին, որտեղ այն եւ ցավալուն է եւ շատ հնարավոր է։ Ընդամենը կասեմ մեկ բառով, որ լիովին համամիտ եմ Եվ իմ կարծիքով բոլորը, եթե ծանոթանան, եթե մանրակրկիտ ուսումնասիրեն, ինձ թվում է համաձայն կլինեն բոլորը, որովհետև չկա մեկ կետ, չկա մեկ տար, որ կարողանա հակասել գործող օրենսդրությանը, գործող համանadrությանը, միջազգային նորմերին, միջայլոց նրա կարծիքը համահունչ է նաև գլխավոր դատախազի հանրորեն հրապարակած կարծիքին, համահունչ է, որի հետ ես ամենևին համաձայն եմ։ Սահմանադրական փոփոխությունների այսպես ասած գույժը լսելուց հետո դե ես իմ խոհակիցների հետ միասին որոշեցինք հանրայնորեն դիմել սոցցանցերի միջոցով դիմել գլխավոր դատախազին նրա կարծիքը իմանալու համար եւ գլխավոր դատախազը բավականին մանրակրկիտ ներկայացրեց գլխավոր դատախազության պաշտոնական կայքեջում որից մենք բոլորս բավարարված ենք եղել։ Նույնը ինչպես նաև ասել էի մարդու իրավունքների պաշտպանի վերաբերյալ պաշտպանել է տվել իր կարծիքը եւ մենք առաջի անգամ երևի թե առաջի անգամ տեսանք, որ հանրության կարծիքը փաստորեն ստիպեց հետ կանգնել այն ազգակործան ես կասեի տոտալիտար համակարգի անցման փորձը այդպիսով նախագահը հետ կանգնեց այդ մտադրությունից որից ես շնորհակալ եմ բոլոր մեր խոհագիստերին, բոլոր մեզ պաշտպանող իրավագիտակից հանրությանը եւ կոչեմ անում այսուհետ եւս աչալուրջ լինել ու նման հարցերի, նման պետության ազգային շահերին վերաբերող ցանկացած հարցի շուրջ լինել միահամուռ, համախմբվել եւ տալ արժանի գնահատական։ Կայքերից մեկում ես հանդիպեցի նման մի նյութի, որտեղ որ գրված էր, որ դեռևս շրջանառությունից հանվել է համանդրական փոփոխությունների օրինագիծը։ Սա ինչ է նշանակում ըստ ձեզ հնարավոր է նորից այն շրջանառության մեջ դրվի։ Իհարկե հնարավոր է, հնարավոր է այնքանով, որքանով որ մցվել է, հանվել է, ցանկացած բանի հնարավոր է նույն փորձը փորձվի, քանի որ ներկայիս ազգային ժողովի падգամավորներին իմանալով մեծ մասնությանը, ես կասեի իմ անձնական սուբյեկտիվ կարծիքով 80% եւ ավելին պատրաստ է իզորու է կատարել ցանկացած հրահանգ նրանց ուսակցական ղեկավարների կողմից Գերգի վերջո այդ մենը այդ ուսակցական ղեկավարները իրենցով կառավարում են մեկ կետից եւ այդ մեկ կետը ցավոք այն կետը չէ որ մենք այսօր ունենք դե յուրը այսինքն հանրապետության նախագահ կամ ինչ-որ քաղաքական ուժի ղեկավար ցավոք այսօր Ղարաբաղում ունենք ստվերային կառավարիչների մի խումբ, որոնք կառավարում են առայսօր ամեն ինչ հնարավոր է իհարկե ուղղակի պետքա մտահոգված քաղաքացիները զգոն լինեն եւ խաթարեն ցանկացած նման ազգագործան փորձ։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի հյուրը իրավաբան Դավիթ Աբ รา համյանն էր։ Հետևենք օրենքներին, լինենք իրազեկ, խուսափենք խնդիրներից։